الحمد لله الحمد لله الكريم الذي خصنا بشهر شعبان العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum مسلمين yang berbahagia Mari kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita dan besarkan gelombang amal dan aktivitas positif kita terutama di bulan-bulan mulia seperti bulan Syaban sekarang ini dan bulan Ramadan yang akan menyusul agar kita hidup di dunia yang relatif singkat ini penuh dengan barakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan semoga kita semuanya diberi panjang umur sampai ke bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan syihah wal afiyah warriba wal inayah dengan taufik dan hidayahnya amin ya rabbal alamin ma'asyiral muslimin di antara aktivitas syaban ialah puasa sunnah Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asyuhuri ma tasubu min sya'ban wahai Rasulullah belum pernah aku lihat engkau Rasulullah puasa di bulan-bulan seperti engkau puasa di bulan Syaban ini. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa di bulan Syaban selain bulan Ramadan. Qala dzaka syahrun yaufulun nasu anhu baina rajabin wa ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin hadu ayyurfa amali wa nasha'in itu adalah bulan yang banyak orang lalai lengah yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan adalah bulan di mana dilaporkannya amal-amal perbuatan manusia kepada Tuhan sekalian alam. Aku senang sekiranya dilaporkan amalku dalam keadaan aku berpuasa. Rahun Nasai. Di dalam hadis lain, Su'ila sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu shaumi afdal ba'd?" Qala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Puasa apa yang paling afdal?" setelah Ramadan ya Rasulullah beliau menjawab adalah puasa bulan Syaban untuk mengagungkan Ramadan dari dua hadis ini setidaknya ada dua hikmah yang terkandung di dalam puasa sunnah Syaban yaitu hikmah dilaporkannya amal agar kita dalam melakukan dalam keadaan melakukan ibadah yang sangat baik Dua adalah dalam rangka mengagungkan tamu agung yaitu bulan Ramadan. Aktivitas kedua adalah banyak bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Syaban ini turun ayat perintah bersolawat yaitu firman Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Sungguh Allah dan para malaikatnya pada berselawat kepada Nabi Wahai orang-orang yang beriman Berselawatlah kalian semuanya pada Nabi Dan bersalamnya Bersalamlah dengan salam yang benar-benar Betapa agungnya ibadah salawat Sampai-sampai teristimewa dari ibadah-ibadah yang lain yaitu dalam perintah berselawat diawali dengan ungkapan Allah berselawat sendiri dan juga para malaikat alaihi wassalam dari agungnya anugerah salawat ini bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Nabi sujud syukur di salah satu kebun kurma selama-lamanya. Setelah selesai sujud beliau melihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an pucat ketakutan, gelisah. Nabi bertanya, "Malaka ya Abdurrahman? Ada apa gerangan engkau wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, saya, saya lihat engkau sujud lama sekali wahai Rasulullah. Aku cemas, aku khawatir." jangan-jangan engkau sudah wafat. Lalu Nabi bersabda, Inna Jibril alaihi salam kala li, Ala syurruka, Anna Allah Azza wa Jalla yakul, Man salla alaika, Sallaitu alaih, Wa man sallam alaik, Sallamtu alaih. Rawal Imam Ahmad wal Hakim. Zada fi riwayah, Fasajabtu lillahi ta'ala syukrah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iya saya sujud lama wahai Abdurrahman karena malaikat Jibril mengatakan kepadaku, "Tidaklah engkau gembira Rasulullah sekiranya Allah taala berkata, siapa saja yang bersolat kepada engkau, maka aku berselawat kepadanya. Aku memberi rahmat sebanyak-banyaknya kepadanya. Dan siapa siapa saja yang salam kepada engkau, maka aku salam padanya yang memberi keselamatan kesejahteraan yang paling sempurna dalam riwayat lain maka kata Rasulullah aku sujud kepada Allah sebagai ungkapan syukur ulama berkata mungkin inilah hikmah sya'ban itu bulan Nabi SAW seperti dalam sabdanya Rajabun Sya'rullah وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي Radhailami ibn Nasr wa ghayruhuma an Anas Bulan Rajab adalah bulan Allah Sya'ban adalah bulanku Dan Ramadan adalah bulan umatku Seorang wali besar yaitu Ibn Atta'illah Sekandari radhiyallahu an berkata Lau fa'ala al-insanu jami'at ta'ati muddata umrih ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة رجع على كل ما عمله في جميع عمره من الطعام لأنك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم على حسب وسعك والله يصلي عليك على حسب ربوبيته تعالى وعطية القوم على قدر أقدارهم هذا إذا كانت صلاة واحدة فكيف إذا صلى عليك عشرا بكل صلاة Seandainya manusia melakukan segala macam taat sepanjang umurnya hidup di dunia, lalu dia berselawat satu kali dibanding dengan amal seumur hidup, maka akan lebih berbobot mengalahkan amal-amal seumur hidup itu. Karena apa? karena engkau bersolawat sesuai dengan kemampuanmu sendiri sedangkan Allah bersolawat sesuai dengan ketuhanannya sedangkan pemberian dengan kadar kedudukan yang memberi ini seandainya satu selawat dari Allah bagaimana kalau orang selawat satu kali Allah berselawat sepuluh kali inilah kebesaran fadilah salawat. Mari kita jangan lengah. Kita perbanyak semampu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi ritual-ritual ibadah yang lain pada bulan mulia Syaban ini. Seperti membaca Al-Qur'an, zikir, istighfar, bacaan nisfu Syaban seperti yang telah berlalu dan lain-lain. Yang menentukan adalah keyakinan Mungkin bagi sebagian orang Islam Uang 10 ribu lebih penting Lebih berharga dibanding selawat Dan mungkin dia berselawat Untuk mendapatkan berkat Na'udzillah min zalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Akhsha ma khashitu ala ummati kibar al-batal umudawamatan naum wal kasal wa dha'fal yaqin yang paling aku takuti atas umatku ini adalah besar perut banyak tidur malas dan lemah keyakinan itulah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya ada surga dan neraka seperti, tapi seperti tidak yakin percaya bahwa hidup di dunia sebentar dan pasti mati, pasti mati, tapi seperti tidak yakin sehingga lengah hidup di dunia ini. Inilah yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun juga berselawat itu tidak sia-sia. Sebagaimana ulama berkata, semua amal mungkin diterima dan mungkin ditolak kecuali selawat maka pasti diterima. Yang rugi ialah orang yang benci kepada orang yang baca salawat Apalagi sampai memaki-maki, sampai melarang dan mengatakan itu perbuatan jahat Semoga kita diberi hidayah, iman dan takwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi yakin keluarga kita, segenap kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني ما في الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم أقول قول هذا وأستغفر لكم فليس المسلمين وفاز المتقين وجد أبيين بإنة خارجة وقلب سليم الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بقبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر ما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين عشرة الكرام وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة يا أرحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين وعلى كلمتك الى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم أشكروا على نعمه يزدكم أسألوا من فضلياتكم ولذكر الله أكبر